Բանակի բարձրագույն սպայական ազնագազմի նիստում ամփոփվել են զինված ուժերում իրականացված ստուգումների արդյունքները։ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին տրված արտոնյալ վարկով ձեռք են բերվում նոր զինատեսակներ։ Ժամանակն է առավել արդյունավետ դարձնել Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման շուրջ բանակցությունները։ Շարունակվում է Վարդենիս Մարտակերտ Մայրուղու շինարարությունը։ Շուշան Պետրոսյանը այցելել է առաջնագծի զինվորներին։ Ստեփանակերտում մեկնարկել է դպրոցականների ամառային ճամփարի աշխատանքը։ Արեմջան Հայաստանում է եղել համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի պատվիրակությունը։ Հայաստանն ու Վրաստանը աչակցում են միմյանց պաշտպանունակության բարձրացման հարցում։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 16-ին մասնակցել է Պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայական ազնագազմի նիստին, որի ընթացքում ամփոփվել են զինված ուժերում իրականացված ստուգումների արդյունքները։ ՆԽԳ Սահակյանը կարևորել է բանակում իրականացվող ստուգումները նշելով, որ դրանք մեծապես նպաստում են զինված ուժերի մարտունակության բարձրացմանը։ Երկրի ղեկավարը տվել է համապատասխան ցուցումներ ընդգծելով, որ վերհանված բոլոր թերացումները պետք է անվերապահորեն եւ սահմանված ժամկետներում վերացվեն։ Արդեն ընտրված են այն զինատեսակները, որոնք գտնվելու են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի տրված 200 միլիոն դոլար արտոնյալ վարկով։ Այս մասին երեք ընտրոնական հավաքակայանում լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, ընդգծելով, որ հիմա կատարվում են որոշակի ճշգրտումներ։ Պետք է ասեմ, որ այդ խնդիրը արձարծվել է տարբեր տիպի միջազգային հանդիպումների ժամանակ, քննարկվել է ազգային ժողովում ու դրան հավանություն է տրվել։ Նաև Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության համապատասխան համագործակցության շնորհիվ է, որ հաջողվել է հասնել այս պայմանավորվածությանը, ասաց նախարարը։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե խոսքը ինչ զինատեսակների մասին է, պաշտպանողական թե հարձակողական, նախարարը ասաց. «Դրանք ժամանակակից են, ավելի շատ պաշտպանողական ու նաև կանխարգելի չեն։ Այդ զինատեսակները հիմք են ստեղծելու զսպման մեխանիզմների ձևավորման համար», հավելեց նա։ Հարցին թե երբ դրանք կլինեն Հայաստանում նախարարը նշեց, որ կա համապատասխան ժամանակացույց։ Զինատեսակները պետք է Ռուսաստանի համապատասխան ձեռնարկություններում պատրաստվեն ու ներմուծվեն Հայաստան։ Կան զինատեսակներ, որոնք արդեն իսկ պատրաստ են։ Ավելի վաղ Վեդոմոսի թերթը իր աղբյուրների վրա հղումով գրել էր, որ Հայաստանը գնելու է զենիթային եւ հակատանկային միջոցներ։ Ժամանակն է առավել արդյունավետ դարձնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ տարվող բանակցությունները։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ադրբեջանցի իր գործընկեր Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպան ժամանակ։ Հիմքեր կան ենթադրելու, որ ժամանակն է առավել արդյունավետ դարձնել մեր ջանքերը, ասել է Լավրովը։ Նա նշել է, որ հաշվի առնելով արդյունքի հասնելու ընդհանուր տրամադրությունները իրենք կարող են այդ առաջընթացը ապահովել։ Իր հերթին Մամեդերովը նշել է, որ Իրանի միջուկային խնդրի շուրջ երկարատև բանակցությունների ավարտը հույս է տալիս, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը նույնպես կարող է լուծվել։ Գարկավորումը դրվում է շուտապույտ առաջընթացի գծերի վրա, ասել է Ադրբեջանի արտգոսնախարարը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր վաստակավոր երկչուհի Շուշան Պետրոսյանը այցելել է առաջնակից եւ հանդիպել զինվորների հետ։ Այս մասին հաղորդում է Մարտակերտի Ջրաբերդ շրջանային թերթը։ Աղբյուրի հաղորդամբ երկչուհին զրուցել է զինվորների հետ, հետաքրքրվել սահմանային իրավիճակով, նրանց հետ սուրճ խմել։ Դիրկապահ զինվորները հավաստիացրել են, որ սահմանը ամուր է եւ հակառակորդի կողմից ցանկացած ոտնձգության փորձ ջախջախիչ պատասխան կստանա։ Շատ կարևոր է, որ Վրաստանն ու Հայաստանը աջակցում են միմյանց, օգնում են պաշտպանունակության բարձրացման հարցում։ Գրուզիա on-line-ի փոխանցմամբ այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի հետ հանդիպումից հետո։ Նրա խոսքով Վրաստանն ու Հայաստանը հետագայում կշարունակեն որոնել պաշտպանական ոլորտում համագործակցության նոր ուղիներ։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ գտնենք համագործակցության նոր ուղիներ, փոխհարաբերությունների նոր ձևաչափ։ Տվյալ այցի նպատակն է մեծ հնարավորությունների ստեղծումը, որ հաղորդենք մեր փորձն ու գիտելիքները, ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Շարունակվում է Վարդենիստ Մարտակերտ հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու շինարարության երկրորդ փուլը։ Արցախի քաղաքաշինության նախարարության մամուլոցարայության փոխանցմամբ Վարդենիստ Մարտակերտ ավտոճանապարհի կառուցումը իրականացվում է Հայաստան համայնական հիմնադրամի միջոցների հաշվին։ Հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու կառուցման համար առանձին հատվածներում ու տեղամասերում աշխատում են մի քանի կապալարու ընկերություններ։ Քաղաքաշինության նախարարության տեղսկիչների կողմից հաջողակի իրականացվում են ստուգումներ, ինչը նպաստում է շինարարության որակին։ Նշենք նաև, որ շինարարության առաջին փուլում նախատեսված հողային աշխատանքները արդեն ավարտվել են եւ այժմ ընթանում են ասֆալտապատման աշխատանքները։ Ստեփանակերտում մեկնարկել է դպրոցականների ամառային ճամփարի աշխատանքը, պատմում է Վանիկ Նովիկովը։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության կողմից դպրոցականների համար կազմակերպվող ամառային ամենամյա ճամբարի մեկնարկն այս տարի տրվել է հուլիսի 13-ին։ Ինչպես տեղեկացրեց կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը, մինչ այդ հուլիսի 1-ին Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում կազմակերպվել է նաեւ պատանի բնագետների 12-օրյա ճամբար, որին մասնակցում էին Ծմակահողի եւ Հարևան գյուղերի շուրջ 70 աշակերտ։ Փոխնախարարի խոսքով Ստեփանակերտաբնակ շուրջ 225 երեխաների առաջին հերթափոխի համար ամառային ճամբարը մեկնարկել է հուլիսի 13-ին Մայրաքաղաքի համար 5 եւ 10 դպրոցներում։ Ճամբարներում դպրոցականների համար կազմակերպվում են սպորտային եւ մշակութային միջոցառումներ, մրցույթներ, ինչպես նաեւ ապահովվում է 3 անգամյա սնունդ օրվա ընթացքում։ Տոմակահողում մոտավորապես 70 հոգու ընդգրկմամբ արդեն ավարտել է, իսկ երկուսը քաղաքում մեկը 10-րդ դպրոցում, մյուսը 5-րդ դպրոցում, 5-րդ դպրոցում 100 տեղանոց, երկու հերթափոխով, այսինքն կունենանք 200 երեխա հանգստանա, եւ 10-րդ դպրոցում եւս 125 տեղ, եւս երկու հերթափոխով։ Հիմա առաջին հերթափոխն արդեն ամսի 13-ից ընթացքի մեջ է։ Մոտավորապես 450 հոգի ամառով ընթացքում մեր S2 բակային դպրոցական ճամփարները կազմակերպում 10-ից 14 տարեկանների համար։ Առավոտ գնում են 9-ից շրջանը հին են դրել։ Սնվում են նախաճաշ, ճաշ, եկճաշիկ։ Ստեփանակերտի համար 10 դպրոցին կից գործող Արևիկ մանկապատանեկան ճամբարի առաջին հերթափոխում ընդգրկված է 125 երեխա մայրաքաղաքի տարբեր դպրոցներից։ Դպրոցի տնօրեն ճամբարի պետ Սերգե Շահրամանյանի կարծիքով դպրոցականների համար նախատեսված բակային ճամբարների կազմակերպումը կարևոր է երեխաներին փողոցից կտրելու ու նրանց համար համապատասխան կրթամշակութային դաստիարակչական աշխատանքներ կազմակերպելու առումով։ Արդեն երկու տարի է դպրոցների կից գործում են ճամփարներ։ Կոնկրետ մեր դպրոցում գործում է ճամփար 125 երեխաների ընդգրկման։ Մեզ մոտ հանգստանում են մեր դպրոցի աշակերտները, 11-րդ դպրոցի աշակերտները, 12-րդ դպրոցի աշակերտները, 2-րդ դպրոցի, 7-րդ, 6-րդ դպրոցի, ֆիզմատ դպրոցի եւ բարուսուցման ուսումնարանի աշակերտները։ Ճամփարի գլխավոր նպատակը Ես համարում եմ այն, որ ամառային շրջանում երեխաներին կտրենք փողոցից, ընկրկենք դպրոցում եւ տանենք համապատասխան դասերակցական աշխատանքներ։ Արևիկ մանկապատանեկան ճամբարի ավագ դաստիարակ Անահիտ Հակոբյանը նշեց, որ երեխաները հաճույքով են մասնակցում ճամբարին ու դրա շրջանակներում կազմակերպվող տարաբնույթ միջոցառումներին։ Ներկայումս ճամբարում պատրաստվում են բացման հանդիսավոր արարողությանը, որը կկայանա հուլիսի 20-ին։ Արևիկ մանկապատանեկան ճամբարը ունի իր նշանաբանը, ունի իր երգը։ Ճամբարում գործող բոլոր խմբերն ունեն եւ իրենց անունները, եւ իրենց նշանաբանները, եւ իրենց երգերը։ Ամեն առավոտյան տողանին նրանք մասնակցում են, բավականին ակտիվ, առավոտյան լիցքային վարժություններ են կատարում, հետո նախաճաշում են նախապես պլանավորած ժամերին, թե սպորտային մշակութային, թե երաժշտական իրենց ժամանցներն են անցկացնում կազմակերպում, բացի առօրյա աշխատանքային պլանից մենք զուգահեռ ունենք նաև համապատասխան միջոցառումներ կազմակերպել ճամփարում, այժմ պատրաստվում ենք նաև ճամփարի հանդիսավոր բացմանը եւ մեր ճամփարականների առօրյան բավական հետաքրքիր է, նրանք մեծաճյուղով են մասնակցում։ Այդ ճամբարները կգործեն երկու հերթափոխով, որի ընթացքում նախատեսվում է կազմակերպել ընդհանուր առմամբ 450 դպրոցահասակ երեխայի հանգիստը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Կորեայի Հանրապետության ազգային ժողովի Կորեա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Նո Յոումին եւ խմբի անդամները հուլիսի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան-Կորեա բարեկամական խմբի ղեկավար падգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի եւ Ճապոնիայում ու Հարավային Կորեայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Հրանտ Պողոսյանի ուղեկցությամբ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Կորեացի խորհրդարանականները Կորեա-Հայաստան բարեկամական խմբի անունից ծաղկեպսակ են դրել 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության հուշակոթողին, ծաղիկներ խոնարել անմար կրակի մոտ եւ լրությամբ հարգել Սուրբ Նահատակների հիշատակը։ Նրանք եղել են նաեւ հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում, ծանոթացել հայոց մեծ եղերնը հավաստող փաստաթղթերին ու վավերագրերին, դիտել լուսանկարներն ու ցուցանմուշները։ Նրանք նաեւ գրառում են կատարել հուշամատյանում։ Ռուսական ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Եվրամիությունը նախապատրաստական աշխատանքներ է իրականացնում, որ เป զի ներկայացուցություն բացի Իրանում, ինչը տեղի կունենա նրա միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ստորագրված համաձայնագրից հետո։ Այս մասին հայտնել է Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Ինչ վերաբերում է ներկայացուցչության բացմանը, ապա մենք մտադիր ենք անել դա, մենք գտնվում ենք նախապատրաստական փուլում, մանրամասնել է նա։ Աղբյուրը այդպես է պատասխանել Թեհրանում Եվրամիության ներկայացուցչության բացման հնարավորության մասին հարցին։ Նա չի պատասխանել այն հարցին, թե երբ ներկայացուցչությունը իրա, Իրանում կսկսի իր աշխատանքը։ Հուլիսի 8-ից 13-ը Արեմտյան Հայաստանում է եղել Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի պատվիրակությունը Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանի գլխավորությամբ։ Բարովեք եկել ձեր տուն, բարովեք եկել ձեր հողերը, խոսքերով նրանց դիմավորել է հայոց հնագույն մայրաքաղաք Վանի քաղաքապետ Բեկիր Կայանը։ Քաղաքապետարանում պաշտոնական ընդունելության ժամանակ համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահը մանրան մասը ներկայացրել է մարզական խաղերի պատմությունը անցած ուղին նշելով, որ այս խաղերի կարևոր առանձնահատկություններից մեկն էլ աննախադեպ մեծ մոտ 730 հոկանոց պատվիրակության ժամանումն է Հայաստան, Սասուն, Մուշ, Տիգրանակերտ, Վագվ, Բիտլիս, Դերսիմ, Մալաթիա, Վան, Սամաթիա եւ Ստամբուլ քաղաքներից։ Իշխան Զաքարյանը տեղեկացրել է նաև, որ 9 նշան աշխարհով մեկ սփռված հայերի միասնության վարվելու է 3 ջահ՝ Արցախ, Սփյուռք եւ հայրենիք երամիասնությամբ։ Առաջին երկու ջահերը արդեն վարվել են, իսկ երրորդ ջահը ծրագրված է վարել 10-րդ դարի Գագիկ Արծրունու պատվերով Վանալոջի ախտամար կղզում կառուցված Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Վանի քաղաքապետը մեծ պատիվ է համարել իրենց մասնակցությունը այդ նախաձեռնությանը եւ իր պատվիրակությամբ քաղաքի մշակութային համույթերով ուղեկցել պատվիրակներին ախտամար։ Սուրբ Խաչակեղեցում Իշխան Զաքարյանի Վանի քաղաքապետի եւ փոխքաղաքապետի Պարզած ջահը բոցավարվել է։ Աղթամարի Սուրբ Խաչակեղեցում վարված ջահը Ջավախից կանցնի Գյումրի, ապա Սարդարապատ եւ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում ստանալով Վեհապար Հայրապետի օրնությունը օգոստոսի 2-ին մուտք գործի հանրապետական մարզադաշտ։ Հենրիխ Միխիթարյանը ներկայալինելու Ռոբերտ Շտիգլիցի հետ իմ մենամարտին Ուրախ կլինեի հյուրերի շարքում տեսնել նաև Բորուսիայի մյուս ֆուտբոլիստերին։ Ես հաճույք եմ ստանում իմ եւ Շտիգլիցի իրար հաջորդող ռևանշ մենամարտերից, կանեմ հնարավորը դիտաժան մրցելույթ եւ գեղեցիկ հաղթանակ ցուցադրելու համար։ Այս մասին ասել է հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ սուպերմիջին քաշային կարգով FBO վարկածով աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբրահամը։ Հուլիսի 18-ին Գերմանիայի Հալե քաղաքում տեղի կունենա Արթուր Աբրահամ Ռոբերտ Շտիգլից մենամարտը։ Աշխարհի գործող չեմպիոն Արթուր Աբրահամը եւ աշխարհի նախկին չեմպիոն Ռոբերտ Շտիգլիցը ռինգում արդեն հանդիպում են 4-րդ անգամ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։